Wanalichukua malaika. Bila shaka katika hayo zimo dalili kwenu ikiwa nyinyi mnaamini. Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله Zingatia, ewe nabii, hichi kisa cha ajabu, na ukijue. Hao watu walitoka wakaacha majumba yao ati wanakimbia jihadi kwa kuogopa kufa, na hali wao ni maelfu kwa maelfu. Mwenyezi Mungu akawahukumia kifo na udhalili kutokana na maadui zao. Walipobakia, waliobakia wakasimama kupigana jihadi. Mwenyezi Mungu aliwapa uhai kwa kuwapa nguvu. Hakika uhai huu wenye nguvu uliokuwa baada ya madhila umekuja kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na unastahiki shukrani. Lakini wengi wa watu hawashukuru. Mlivyojua kuwa hamwezi kuyaepuka mauti kwa kuyakimbia, basi piganeni jihadi na zitumieni nafsi zenu kwa kulitukuza neno la Mwenyezi Mungu na kuweni na yakini kuwa Mwenyezi Mungu anayasikia wanayoyasema woga na wanafik wanaokimbia. Na wayasemayo mujahidina wanaopigana na anayajua anayodhamiria kila mtu katika nafsi yake. Na kwa lililoheri atamlipa kheri na kwa shari atamlipa shari. Na jihadi kwa njia ya Mwenyezi Mungu inahitaji mali. Basi toweni mali yenu Mtu gani huyo ambaye hatoi mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa radhi ya nafsi yake? Na hali Mwenyezi Mungu ameahidi kuwa atamrejeshea mara nyingi sana zaidi. Na riziki zote zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye humkunjia amtakaye na akamkunjulia amtakaye kwa yaliyo na maslaha yenu. Marejeo ni kwake yeye, naye atakulipeni kwa mujibu mlivyotoa. Na ilivyokuwa riziki zote ni kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye mwenye kutoa na mwenye kunyima. Basi ameitwa yule mwenye kutoa kuwa ni kama mkopeshaji ili kuhimiza na kupendekeza kutoa na kutilia mkazo kuwa malipo ni mara nyingi sana duniani na akhera. Zingatia habari hii ya ajabu ya baadhi ya wana wa Israeli baada ya zama za Musa. Walimtaka nabii wao wa wakati ule awawekee mtawala atayeweza kuwakusanya baada ya mfarakano waliokuwa nao. Awaongoze chini ya bendera ya kutukuza neno la Mwenyezi Mungu na kurejeza utukufu wao. Yule nabii akawauliza kuhakikisha kama wana ukweli katika jambo hilo. Je, haiwezi kuwa nyinyi mtaingia woga mkatae kupigana pindi mkifaridhiwa mpigane? Wakakataa hayo wakisema, itakuwaje tusipigane kurejeza haki zetu? na hali sisi tumefukuzwa makwetu na adui. Mwenyezi Mungu alipoitikia yale wayatakayo na akaandikia vita wakakataa ila kikundi cha wachache tu miongoni mwao. Na kule kukataa kwao ni dhulma kujidhulumu nafsi zao na nabii wao na dini yao. Na Mwenyezi Mungu anayajua hayo kwao na atawalipa malipo ya madhalimu. Nabii wao akawaambia hakika Mwenyezi Mungu amekuitikieni basi amemkhiari Taluti awe ndiye mtawala wenu. Wakuu wao wakapinga huo uteuzi wa Mwenyezi Mungu, wakisema kwa nini awe yeye ni wa kututawala na hali sisi bora kuliko yeye. Yeye si mtu wa ukoo bora wala hana mali. Nabii wao akawarudi kwa kusema, Mwenyezi Mungu amemkhiari yeye kuwa ni mtawala wenu kwa sababu ana sifa nyingi za uongozi kama mazoezi makubwa katika mambo ya vita na siasa ya kutawala pamoja na nguvu za mwili. Na utawala uko katika mkono wa Mwenyezi Mungu, humpa mtakaye katika waja wake, wala yeye hategemei urithi wala mali. Na fadhila za Mwenyezi Mungu na ujuzi wake umeenea. Yeye huchagua lilio na maslaha yenu. Na nabii wao aliwaambia, hakika dalili ya ukweli wangu kuwa Mwenyezi Mungu amemteua Taluti awe ni mtawala wenu ni kuwa atakurejesheni sanduku la Taurati mlionyang'anywa lalobebwa na malaika. Na ndani yake yamo baadhi ya mabaki ya watu wa Musa na watu wa Harun waliokuja baada yao. Na likiletwa sanduku hilo nyoyo zenu zitatua. Katika hayo hakika pana dalili ambazo zitakupelekeeni kumfuata na kumridhia ikiwa kama kweli nyinyi nataka haki na mnaiamini.